24 skirsnis Tavo valia, sūnau, elkis kaip išmanai, o aš nesipriešinsiu Dievo valiai. Mano valia, motute, ne viską lemia. Reikia elgtis, kaip diktuoja protas ir būtinybė. Mudu patyrėme, kas yra neviltis, kas jums gyvenimo šiandien, niekas. Kas man jis? Patikėkite, motute, labai nedaug, jeigu nebūtų jūsų. Prisiekiu, jeigu nebūtų jūsų, jūsų, būčiau nutraukęs jį tą pačią dieną, kai suabejojau tėvų ir atsižadėjau jo pavardės. Ir vis dėlto aš gyvensiu, jeigu jūs prižadate nenuleisti galvos, o jeigu man pavesite rūpintis jūsų būsimą laimę, tai tik suteiksite man jėgų. Aš nuvyksiu pas Alžyro gubernatorių, tai dauras žmogus, tikras karys, papasakosiu jam savo kraupę istoriją, paprašysiu, kad jis kartais užmestų akį į mano pusę – ir jeigu jis ištesys žodį, jei pamatys, ko aš vertas, tai po pusmečio grįšiu karininkas arba visai negrįšiu. Jei grįšiu karininkas, jūsų ateitis bus aprūpinta, nes tada užteks pinigų mums abiems. Bet to mes didžiuosimės naująją mano pavardę, nes juk tai tikroji jūsų pavardė. Jeigu negrįšiu, tuomet mutute, nutrauksite savo gyvybės siūlą, jei nepanorėsite gyventi ir mūsų nelaimės savaime baigsis. Gerai, atsakė Mercedesa, žiūrėdama į jį tauriu išraiškingų žvilgsnių. Tavo teisybei, sūnau. Įrodykime žmonėms, kurie stebi mus ir laukia progos mus pasmerkti. Įrodykime jiems, kad mes verti bent užuojautus. Varykite šalin niūrės mintis, brangioji mama, sušuko Alberas. Prisiekiu, mes laimingi, galime būti laimingi. Jūs išmintinga ir romi, o aš pasidariau kuklus ir tikiuosi atėjau į protą. Aš tarnauju, vadinasi, esu turtingas. Apsigyvenusi pono Dantesų namuose, jūs rasite ramybę. Pabandykime, motute, pabandykime. Taip, pabandykime, nes tu turi gyventi, mano sūnau, turi būti laimingas, atsakė Mercedesa. Taigi, motute, mūsų dalybos baigtos, tarė Alberas, deidamasis nerūpestingas. Galima išvykti, kad ir šiandien, užsakysiu jums vietą. O savo, sūnelė, Man dar reikia dieną ar dvi pasilikti. Tai mūsų persiskirimo pradžia, turime su juo apsiprasti. Man reikia kelių rekomendacijų, kai kurių žinių apie Afriką. Susitiksime Marselyje. Gerai, važiuokime, tarė Mercedesa, siausdamasi į vienintelę skarą, kurią buvo pasijėmusi ir kuri netyčia pasitaikė iš juodo brangaus kašmyro. Važiuokime. Alberas skubiai susirinko popierius, pasikvietė šeimininką, užmokėjau jam 30 frankų ir vesdamas už parankiais motiną ėmė lipti laiptai žemyn. Kažkas ėjo pirma jų ir išgirdęs šilkiniai suknio šiukždėjimą atsigrėžė. Debre, sušnipždėjo Alberas. Morserai jūs, tarė ministro sekretorius sustodamas. Smalsumas nugalėjo Debre norai saugoti savo inkognito, bet to jį vis tiek pažino. Iš tikrųjų atrodė labai pikantiška sutikti tame niekam nežinomame viešbutyje jaunuolį, kurio nelaimys pridarė tiek daug triukšmo Paryžiuje. Morseras, pakartojo Debre. Bet pastebėjęs laiptų prieblandoje dar grakščią ponios de Morser figūrą, apsisiautusią skarą, jis šypsodamasis pridūrė. Ah, kad leiskite, Alberai, nedrįstu jums trukdyti. Alberas suprato, ką pagalvojo Debre. Mama, tarė jis Mercedesai. Čia ponas Debre, vidaus reikalų ministro sekretorius, buvęs mano draugas. Kodėl buvęs, sušnipždėjo Debre, ką jūs norite tuo pasakyti? Noriu pasakyti, ponas Debre, atkirto Alberas, kad šiandien jau nebeturiu draugų ir neprivalau jų turėti. Labai dėkuoju, kad buvote toks malonus ir mane pažinote. Debre grįžo porą pakopų aukštyn ir stipriai paspaudė Alberui ranką. Patikėkite, brangus Alberai, tarė jis kiek galėdamas nuoširdžiau. Mane labai sujaudino jūs ištikusi nelaimė ir aš visuomet jūsų paslaugoms. Ačiū, ponė, šipsodamasis tarė Alberas. Bet ir tos nelaimės ištikti mes dar pakankamai turtingi ir mums nereikia niekieno pagalbos. Mes paliekame Paryžių ir apsimokėję už kelionę dar turėsime 5000 frankų. Raudonis užliejo debere kaktą, nes jo portfelyje buvo milijonas. Nors jo blaivus protas buvo tolimas poezijai, bet jis nejučiom pagalvojo, kad tame pačiame name ką tik buvo dvi moterys, kurių viena pelnytai netekusi garbiais išėjo kaip Elgeta su pusę milijono po apsiausto klaustėmis, o kita nepelnytai nukentėjusi, bet išdidi savo nelaimėje jautėsi turtinga su keliais skatikais. Po šitokio palyginimo jis užmiršo savo riteriškus ketinimus – Akivaizdus pavyzdys apstulbino jį. Debre sumurmėjo keletą mandagumo frazių ir greitai nulipo žemyn. Ta diena ministerijos valdininkai, jo valdiniai, kaip reikiant pajuto ant savo kailių blogą jo nuotaiką. Bet vakare jis įsigijo labai gražų namą Magdalenos bulvare. Pajamus iš to namų sieki 50 tūkstančių livrų. Kitą dieną, 5 valandą po pietų, Debre pasirašė pirkimo aktą, o ponė de Morser – Švelniai atsibučiavusi su sūnumi, įlipo į pašto diližaną, kurio durys tuo jau užsitrenkė. Lafito pašto kontoroje prie pusapvalio langų stovėjo žmogus. Jis matė, kaip Mercedesas sėdo į diližaną, kaip išvažiavo, kaip nuėjo Alberas. Tada jis persibraukė ranką per abejonių apniauktą kaktą ir tarė. Kaip man gražinti toms nekaltoms būtybėms laimę, kurią iš jų atimiau? Dievas man padės. 34 skyrius. Liūtų duobė. Vienas iš Forso kalėjimo skyrių, tas, kuriame uždaryti sunkiausi ir pavojingiausi nusikalteliai, vadinamas Švento Bernardo rūmais. Kaliniai, kalbėdamiesi savo vaizdingą kalbą, tą skyrių praminė liūtų duobe. Matyt, todėl, kad jų dantingi gyventojai dažnai graužia grautas, o kartais ir sargus. Tai kalėjimas kalėjime. Jau sienos dvigubai storesnis už kitas, kasdien vienas iš sargų rūpestingai patikrina storas grotas. Iš hierakliško sargų stoto, iš šaltų ir skvarbių akių matyti, kad čia parengti žmonės pajėgiantis įvaryti baimį savo valdiniams ir prašauka juos gudrumu. Skyriaus kiemas apsuptas aukštomis sienomis – per kurias slenka įstriži saulės spinduliai, kai jie ryštasi žvilgtelėti į tą fizinių ir psichinių iškreipimų bedugnę. Nuo pat ryto, kaip šešėlė, čia bastusi susirūpinę, paniurę, išblyškę žmonės, kuriems virš nuleistų galvų kybo galandamas teisėtumo kirvis. Prisiglaudę prie sienos po du, po tris, o dažniausiai po vieną, jie stovi arba tupi ant žemės saulės atokaitoje ir be paliovos dairos į vartus, kurie atsidaro tik tuomet, kai šaukiamas kuris nors iš tos gudžiaus buveiniais gyventojų, arba kai į duobę nukrenta naujas nuodėgulys nuo žaizdro vadinamo visuomenę. Švento Bernardo rūmai turi ypatingą pasimatymų kambarį – Tai ilgas keturkampis perdalytas dviem lygia gretimis grūtų pertvaromis per tris pėdas viena nuo kitos, kad lankytojas negalėtų paspausti kalinių rankos arba ką nors perduoti. Tas kambarys tamsus, dreignas, siaubingas, ypač kai pagalvoja apie baisius prisipažinimus, kurie struvo protas grotas ir nuo kurių surūdėjo virbų geležis. Tačiau ta vieta, kad ir kokia širpi, tikras rojus – Jame vėl džiaugiasi pasilgtais artimaisiais tie, kurių dienos suskaitytos. Retai atsitinka, kad iš liūtų duobės kas nors patektų ne prie senžakų užkardos, o į katurgą arba į karcerį. Mūsų aprašytame drėgname ir šaltame kieme susikišęs rankas į kišenės vaikštinėjo jaunas vyrukas, į kurį liūtų duobės gyventojai žiūrėjo labai susidomėję. Sprendžiant iš drabužių kirpimų, jį galėjai pavadinti elegantišku – jeigu tie drabužiai nebūtų pavirti beveik skarmalais, nors audeklas dar nebuvo sudėvėtas. Sveikose vietose plona, minkšta gelumbė lengvai atgaudavo žvilgėjimą, kai kalinys perbraukdavo per ją, norėdamas pavalyti. Taip pat rūpestingai jis sakstėsi batistinius marškinius, kurių spalva buvo gerokai pakitusi nuo arešto dienos – arba kampučių nausiniais, ant kurios buvo išsiuvinėti karūną, apvainikuoti inicialai, šluostėsi dulkės nuo lakinių batelių. Keli liūtų duobės įnamiai aiškiai susidomėję stebėjo, kaip tas kalinys rūpinasi savo tualetu. Matai, kunigaikštis dabinasi, tarė vienas vagis. Jis ir šiaip labai gražus, atsakė kitas. Jei turėtų šukas ir pomadus, nurungtų visus ponaičius su baltomis pirštinaitėmis. Jo drabužiai matyt buvo naujutei laičiai, o bateliai ir dabar kaip veidrodis. Ar negarbėjai, kad pas mus toks paukštis įskrido? Bjaurybei žandarai tikri plėšikai, sudraskyktų man šitokius drabužius. Sako jis vėtytas ir mėtytas, įsiterpė trečiasis. Menkniekiais nesidomi. Toks jaunas ir jau iš tulono, tai bent vyras. Jų baisingų žavėjimusi objektas, rodės, mėgavusi pagirimų nuotrupomis, nors žodžių ir nesuprato. Baigęs savo tualetą, jis priejo prie kalėjimų krautuvėlės langelių, netoli kurio stovėjo į sieną atsirėmę sargas. Klausykite, ponė, tarė jis, paskolinkite man 20 frankų, aš greit gražinsiu, nebijokite, jokios rizikos, juk mano tėvai turi daugiau milijonų negu jūs grašių. Būkite toks geras. Už 20 frankų galėsiu persikelti į apmokamą kambarį ir nusipirkti halatą. Man baisiai nepatogu visą laiką dėvėti fraką ir pusbačius. Argi tas frakas tinkamas kunigaikščiui kavalkančiui? Sargas gūštelėjo pečiais ir atsuko jam nugarą. Jis net nenusijokė iš jo žodžių, kurie daugelį būtų pralinksminę. Tas žmogus girdėjo juos nebe pirmą kartą ir visuomet tuos pačius. Jūs tikras beširdis, tarė Andrija, palaukite, aš pasistengsiu, kad jūs išvytų. Dabar sargas atsigrėžė ir garsiai nusikvatojo. Kaliniai priejo artin ir apspito juos. Sakau jums, toliau kalbėjo Andrija, už tą menką sumą galėsiu apsirengti ir gauti atskirą kambarį. Man reikia padoriai priimti vieną žymų lankytoją, kurio kasdien laukiu. Tikrai, tikrai, pritarė kaliniai, po velnių, tuo jau matyti, kad jis iškilmingųjų. Na ir duokite jam tuos 20 frankų, atkirto prižiūrėtojas, kitų galingų pečių remdamasis į sieną. Argi ne jūsų pareiga sušelbti draugą? Šitiems žmonėms aš nedraugas, išdidžiai atrėžė Andrėja. Jūs neturite teisės manęs žaidinėti. Vagys susižvalgė, pasigirdo duslus murmesys ir virš aristokratiškojo kalinio galvos ėmė tvenktis grėsmingas audraus debesis atsiradęs ne tiek dėl Andrijo žodžių, kiek dėl prižiūrėtojo provokacijos. Prižiūrėtojas įsitikinęs, kad juos sutramdys, jeigu per daug įsismarkaus, neslopino kylančio pykčio, norėdamas kiek pamokyti į kyrų kaulitoje ir kaip nors paivairinti ilgą budėjimą. Vieni jau sėlino prie Andrėjus, kiti šaukė, klumpę, klumpę. Jų bjaurus paukštas buvo toks. Nemalonin patekusi draugą visi apvelėdavo ne klumpėmis, o kaustytų batu. Kiti siūlė ungurį, dar vieną pramogą, į nosinę įvinioja smėlių, akmenukų, stambių variokų, jeigu jų turi, ir kaip spragilų kulė auka per pečius per galvą. Išperkime tą frantą, sušuko kaliniai, išperkime jo kilnybei šonus bet Andrija grįžtelėjo į juos, mirktelėjo, išputė žandą ir pliaukštelėjo liežuviu. Tai buvo ženklas, iš kurio plėšikai pažįsta vieni kitus, kai negali to pasakyti žodžiais. Tai buvo masonų ženklas, Andrija jį buvo išmokęs iš kadruso. Kaliniai pažino saviškį. Nosiniai stučto jau nusileido, kaustytas batas vėl atsidūrė ant vyriausiųjų budelio kojos. Pasigirdo balsai, kad to pono teisybė, kad jis galys elgtis kaip tinkamas ir kad jie kaliniai nori parodyti sąžinės laisvės pavyzdį. Sujudimas atslūgo. Prižiūrėtojas taip nustebo, kad pagrėbė Andrė už rankų ir ėmė kratyti jo drabužius, manydamas, jog liūtų duobės gyventojų nuotaikas taigi pasikeitė dėl kokios nors svarbesnės priežasties negu naujoko žavingumas. Andrėja niurzgė, bet nesipriešino. Staiga pro grotuotus vartelius pasigirdo prižiūrėtojo šūksmas. Benedetai! Prižiūrėtojas paleido savo grobį. Mane šaukia, paklausė Andrėja. Į pasimatymų kambarį, tarė prižiūrėtojas. Na va, pas mane atėjo. Jums dabar išaiškins, mano mielas, ar galima su kavalkančiu elgtis kaip su paprastu mirtinguoju. Ir juodas šešėlis, nušmeižavęs per kiemą, Andrija šoko pro pravirus vartelius, palikdamas juo besigėrinčius ne tik sėbrus, bet ir patį sargą. Jį tikrai šaukiai pasimatymų kambarį ir tuo negalima nesistebėti, juoba, kad ir pats Andrija stebėjusi. Nes gudruolis vaikinas patekęs į forsą, tylėjo it peliai pošluota, nesinaudodamas kaip visi teisė rašyti laiškus ir prašyti pagalbos. Matyt, svarstė jis, iš tikrųjų turiu galingą globėją, viskas apie tai byloja, netikėtas turtas. Taip lengvai mano įveiktos kliūtys, staiga atsiradęs tėvas, garsus vardas, aukso lietus, puikios vedybos, kurios manęs laukė. Aklas nepasisekimas, gal mano globėjų išvykimas pražudė mane, bet ne visiškai. Geradarį ranka valandėlį nutolo nuo manęs, bet ji vėl įsities ir vėl sugrieps mane ant bedugnės krašto. Kam man rizikuoti ir elgtis neapdairiai? Tuo galiu įsitraukti globėjų nemalonę. Jis turi du būdus man padėti. Slaptas pabėgimas už auksą arba teisėjų papirkimas, kad jie mane išteisintų. Reikia palaukti, kol kas nieko nepliaukšti ir nedaryti, o kai paaiškės, kad aš visų paliktas tuo met. Andrija jau buvo apgalvojęs nekvailą planą. Niekšas mokėjo narsiai pulti ir atkakliai gintis. Jis buvo apsipratęs su kalėjimo nemalonumais, su įvairiais jo trūkumais, tačiau po truputį jame ėmė busti įgimti ar teisingiau įgyti polinkiai. Andrėje kankino jau skudurai nešvara alkis. Laikas jam labai prailgo. Tokia buvo nuotaika, kai prižiūrėtojas pakvietė jį į pasimatymų kambarį. Andrėjų širdis suspurdėjo iš džiaugsmo – Tardytojas negalėjo šaukti per anksti, o kalėjimo viršininkui ar gydytojui per vėlu. Vadinasi, tai buvo ilgai lauktas svečias. Anapus grotų pasimatymų kambaryje, į kurį buvo įvesta Sandrija, išplėstomis iš nepaprastos malsumo akimis jis pamatė rūstų protingą Bertučiaus veidą. Liūdnai stebėdamasis jis žiūrėjo į grotas, į sklašys užšautas duris ir į šešėlį judantį už geležinių virbų. Kas čia? nusteirė sušuko Andrija. Labą dieną, Benedetai, tarė Bertušijus skambiu krūtininiu balsu. Jūs, jūs, atsakė įsigandęs vaikinas, darydamasis aplinkui. Tu manęs nepažįsti nelaimingasis, papriekaištavo jam Bertučijus. Tylėkite, tylėkite, susijaudino Andrija, žinodamas, kad čia ir sienos turiausis. Dėl dievų nekalbėkite taip garsiai. Tu norėtum pasikalbėti su manim be pašalinių, paklausė Bertučijus. Taip, taip, skubiai atsakė Andrija. Gerai. Bertučijus pasigraibė kišenį ir mostelėjo už stiklinių durų stovinčiam prižiūrėtojui. Perskaitykite, tarė jis. Kas ten yra, pasitairavo Andrija. Įsakymas skirti tau atskirą kambarį ir leisti man matyti su tavimi. Andrija buvo besušunkas iš džiaugsmo, bet tuoj susigrėbė ir tarė savo. Vėl paslaptingasis globėjas jis manęs nepamiršta, matyt nori išpešti kažkokią paslaptį, jei prireikė kalbėti su manimi atskirame kambaryje. Jie mano rankose, Bertučijų atsintai globėjas. Sargas pasitarė su vyresniojų prižiūrėtoju, paskui vienas po kitų atidarė dviejas grotuotas duris ir nuvedė netverinti džiaugsmų Andrėjai kambarį antrame aukšte su langu į kiemą. Kambarys buvo išbalintas – Kaip kalėjimuose įprasta atrodė gana jaukiai ir kaliniui tiesiog akys nušvito. Krosnis, lova, kėdė ir stalas dabar jam buvo tikra prabanga. Bertučijus atsisėdo ant kėdės, Andrijai sitėsi lovoje, sargas išėjo. Ką tu man ketini pasakyti? paklausė grafo Montekristo ekonomas. O jūs, paklausė Andrija, pirmiau tu pasakyk. Ne, pradėkite jūs, jeigu jau atėjote pas mane. Gerai, tebūnė taip. Vadinasi, tu ir toliau ėjai nusikaltimų keliu, apsivogiai nužudei žmogų. Jeigu jūs atsivedėte mane į atskirą kambarį vien tam, kad pasakytumėte šią žinę, tai nevertėjo vargintis. Visa tai nenaujiena, bet yra ir tokių dalykų, kurių aš nežinau. Jei leisite, verčiau pakalbėkime apie juos. Kas jūs sinti? Koks jūs greitas, ponas Benedetai? Taip šaunu tiesiai taikinį, svarbiausia, be nereikalingų žodžių. Kas jūs atsinti? Niekas. Kaip sužinojote, kad aš kalėjime? Aš jau seniai pažinau, kad tas įsigašinęs akiplėša taip šauniai važiuodavė savo ekipažu Elizėjaus laukais, tai tu. Elizėjaus laukais, aha, karšta, kaip sakoma vaikų žaidime, Elizėjaus laukais. Taip, taip, pakalbėkime apie mano tėvą, norite? O aš kas? Jūs, mielas ponė, esate mano įtėvis – Tikriausiai ne jūs man davėte šimtą tūkstančių frankų, kurie ištirpo per keturis ar penkis mėnesius. Ne jūs man parūpinote garsų italą gimdytoją. Ne jūs mane įvedėte į aukštuomenę ir pakvietėte į vienus pietus. Man ir dabar seiliai svarva. Prisiminate Otejį, Ten buvo visa Paryžiaus aukštuomenė ir net karališkasis prokuroras, su kuriuo dėja nepalaikiau pažinties, nors dabar ji man labai praverstų. Pagaliau ne jūs laidavote, kad gausiu 2 milijonus prieš tą nelaimingą mano įkliuvimą. Kalbėkite, gerbiamas korsikieti, kalbėkite. Ką tu nori išgirsti? Aš tau padėsiu. Ką tik minėjai Elizėjaus laukus, šlovingasis mano maitintojau. Na ir kas? Ogi tas, kad Elizėjaus laukuse gyvena vienas ponas labai labai turtingas, kurį tu apvogiai ir pas kurį nužudėjai žmogų, rodus tai. Grafas Montekristas. Tu pats jo vardą ištariai, kaip sako Rasinas. Na, ar aš privalau pulti jam į gleibį glausti prie krūtinės ir šaukti, mano tėve, mano tėve, kaip sako ponas Pikserekuras. Liaugis juokavęs, griežtai tarė Bertučijus. Tegu tas vardas nebūna čia ištariamas taip, kaip tu drįsti jį ištarti. Šit kaip nustebo Andrija truputį sumišęs, kad Bertučijus laikusi taip iškilmingai. Kodėlgi ne? Todėl, kad žmogų tuo vardu laimina dangus ir jis negali būti tėvas tokio niekšo kaip tu kokie rūstų žodžiai. Ir rūščios bus pasiekmės, jeigu nekreipsi juos dėmesio. Gazdinate? Nebijau, aš pasakysiu. Ar tik nemanai, kad susidūrė su tokiom smulkiom žuvelėm kaip pats? Paklausė Bertučijus taip ramiai ir griežtai, kad Andrijo širdis krūptelėjo. Ar tik nemanai, kad susidūrė su niekšais katurgininkais arba veiplomis didikais? Benedetai, tave laiko galinga ranka. Ta ranka sutinka tave paleisti, pasinaudok tuo. Nežaisk ugnimi, kuri kol kas nepavojinga, bet gali nudeginti, jei pamėginsi kliudyti to žmogaus ketinimams. Kas mano tėvas? Aš noriu žinoti, kas mano tėvas, atkakliai pakartojau Andrija. Žūsiu, bet sužinosiu. Kas man skandalas? Tik naudos duos, išgarsysiu reklama, kaip sako žurnalistas Bošanas. O jums, rinktiniais diduomeniai žmonėms, skandalas visuomet pavojingas – nors turite milijonus ir herbus. Taigi, kas mano tėvas? Aš ir atėjau tau šito pasakyti. Seniai taip reikėjo, sušuko Benedetas iš džiaugsmų žibančiomis akimis. Tuo metu durys atsidarė ir įėjo prižiūrėtojas. Atsiprašau, ponė, tarė jis Bertučijui kaliniu laukia tardytojas. Šiandien paskutinis tardymas, paaiškino Andrija gerbiamam ekonomui, po perkūnais kaip apmaudu. Ateisiu rytoj, tarė Bertučijus. Gerai, atsakė Andrija. Ponai žandarai, aš jūsų paslaugoms. Brangus ponė, palikite kokį dešimt ekių kontoroje, kad man duotų viską, ko reikia. Bus padaryta, pažadėjo Bertučijus. Andrija ištiesė jam ranką, tačiau Bertučijus savosius neištraukė iš kišenės, tik sužvangino joje monetas. Aš taip ir maniau, kreivai šipsodamasis tarė Andrija, kurį labai nervino keistas Bertučijaus ramumas. Ne jau būčiau apsirikęs, galvojo jis, lipdamas į didžiulę karietą su grotomis, kuri vadinama pintinė salotoms. Pamatysime. Iki rytojaus, tarė jis Bertučijui. Iki rytojaus, atsakė ekonomas. 35 skyrius Teisėjas Skaitytojai turbūt prisimena, kad abatas Buzonis ir Nuartie liko vienu du Valentinos kambaryje, kad senis ir kunigas vieni būdėjo prie vėlionys. Gal krikščioniški abatų pamokymai, gal nuoširdį užuojautą įtikinantį žodžiai įkvėpė Nuartie stiprybės, nes pasikalbėjus su kunigu, Vietoje pirmykštės nevilties senių širdyje atsirado nuolankus susitaikymas su likimu, keista ramybė gerokai stebinusi tuos, kurie žinojo, kaip labai jis mylėjo Valentiną. Ponas Devilforas nesimatė su tėvu nuo laidotuvių dienos ryto. Namuose visi žmonės buvo nauji, karališkajam prokurorui buvo pasamdytas kitas liokajus, nuartie kitas tarnas. Dvi naujos kambarinės aptarnavo ponė Devilfor, net šveicorius ir vežėjas buvo nauji. Jie tarsi atsistojo tarptų prakeiktų namų šeimininko ir šeimininkės, beveik visai nutraukdami ir taip jau šaltus jų santykius. Be to, po trijų dienų turėjo prasidėti teismų sesija ir Vilforas užsidarė savo kabinete karšlygiškai skubėdamas ruošį kadrus žudikui kaltinamą jį aktą. Šita byla, kaip ir visa, kas bent kiek lietė Montekrista, Paryžiaus aukštuomenėje sukėlė daugybę kalbų. Įrodymai nebuvo tvirti, jų te buvo tik keli žodžiai parašyti mirštančio katurgininko, kuris buvo kaltinamojo draugas – ir todėl galėjo apšmeišti seibrą iš neapykantos arba keršto. Bet karališkasis prokuroras nieko neabejojo, širdis jam padiktavo baisę išvadą, kad Benedetas kaltas. Ponas Devilforas vylisi, jog nelengva pergalį patenkins ir pradžiugins jau savimeilę, kuri viena dar paėgi kiek sušildyti jo apledėjusią širdį. Tardymas ėjo į galą, Ir čia daug nusipelnė ponas Devilforas, kuris tą bylą norėjo pradėti būsimą sesiją. Jis turėjo užsidaryti juoba, kad kitaip negalėjo atsiginti nuo daugybės žmonių, prašančių jį bilietų į teismo posėdį. Be to, dar taip neseniai buvo išgabenta Valentinai per Lašezų kapines, sielvartas namuose buvo dar toks nesenas, kad niekas nesistebėjo matydamas tėvą, taip griežtai atsidavusi savo pareigai, kuri padėjo jam užmiršti skausmą. Tik vieną kartą, kitą dieną po to, kai Bertučijus antrasyk aplankė Benedetą ir turbūt pasakė jam, kas jo tėvas, Vilforas matė senąjį nuartyje. Buvo sekmadienis. Darbų nukamuotas Vilforas išėjo į sodą ir paniurė sunkių minčių nulenktą galvą, nelyginant tark Vinijus rykštę daužės aukščiausiai įsikišusias aguonų galvutes – Kapojo lasda įstypusias vystančias dedešvas, kurios reikiausi alėjos pakraščiais tarsi puikių vasaras skaniai čia kvepėjusių gėlių šmėklos. Nesikį jis buvo prieėjęs sodo galą, mums jau žinomus vartus į apleistą daržą, ir kas kartą grįždavo tą pačią alėją tuo pačiu žingsniu, bet staiga jo akis nejučiau nukrypo į namą, kur triukšmingai siautė jų sūnus – sekmadieniui ir pirmadieniui parvykęs iš pensijono pas motiną. Ir štai pro vieną adarą langą jis pamatė nuartyje, kuris buvo liepęs pristumti jį su kreislu prie lango, kad galėtų pasidžiaugti paskutiniais dar šiltaus saulės spinduliais. Švelni saulėlydžio šviesa glaustė mirštančius vijoklių žiedus ir raudonus balkoną praizgusių laukinių vynogių lapus. Senio akys – buvo įsmeigtos į vieną tašką, kurio Vilforas negalėjo gerai įžiūrėti. Tose akise buvo tiek baisiaus neapykantos, tiek karšto nekantravimo, kad karališkasis prokuroras, įgudęs suprasti kiekvieną taip gerai pažįstamų veido išraišką, truputį paėjo į šalį, norėdamas pamatyti, į ką nukreiptas žudantis tėvo žvilgsnis. Tada jis pamatė žmoną sėdinčią po kupliomis liepomis, kurių šakos jau buvo beveik plikos. Kartkartėmis jie atitraukdavo akis nuo knygos ir šyptelėdavo sūnui arba mesdavo jam atgal guminį sviedinį, kurį vaikas užsispyręs svaidė iš svetainiais į sodą. Vilforas išbalo, jis žinojo, ko nori senis. Nuart jie tebe žiūrėjo tą pačią vietą, bet staiga jo žvilgsnis nuo žmonos nukrypo į vyrą. Dabar jau Vilforui teko atlaikyti žaižaruojančio žvilgsnio polimą. Pakeitęs kryptį, žvilgsnis pakeitė ir kalbą – tačiau buvo toks pat grėsmingas. Pone de Vilfor, nieko nenujausdama apie aistras, kurių ugnys kryžiavusi virš jos galvos, ką tik buvo pagavusi sviedinuką ir mojo sūnui ateiti jo ir kartu pabučiuoti mamą. Bet Eduaras ilgai prašydinosi. Turbūt motinos glamonė atrodė jam nepakankamas užmokestis už vargą. Pagaliau jis apsisprendė, streiktelėjo pro langą tiesiai ant heliotropų bei ramunių lysvės – ir suprakaitavęs pribėgo prie ponios de Vilfor. Motina nušluosti jam prakaitą, pabučiavo į kaktą ir vaikas su sviediniu vienoje rankoje su sauja saldainiu kitoje nudūmė atgal. Vilforas, traukiamas neįveikiamus jėgos, lyg gyvatys akių užburtas paukštis artinosi prie namų. Nuartyje žvilgsnis leidosi vis žemyn, sekdamas kiekvieną jo žingsnį. Ir jo vyžių ugnis deginti degino Vilforui širdį. Tame žvilgsnėje jis įskaitė žiaurų priekaištą ir negailestingą grasinimą. Paskui Nuartie lietai pažvelgė į dangų, tartum primindamas sūnui užmirštą priesaiką. Žinau, ponė, atsakė Vilforas, pakentėkite dar dieną, ką pasakiau padarysiu. Tie žodžiai matyt nuramino Nuartie, nes jo akys abejingai nukrypo į kitą pusę. Vilforas atsisaksti, plėšte atsiplėšė į jį smaugiančią pykaklę, Drebančia ranka persibraukė per kaktą ir grįžo į kabinetą. Naktis buvo šalta ir rami, namuose visi miegojo. Tik Vilforas, kaip visada, neatsigulė kartu su kitais ir dirbo iki 5 valandaus ryto, peržiūrinėdamas paskutinius vakarykščio tardymų duomenis, gretindamas liudytojų parodymus, kai ką aiškiau suformuluodamas kaltinamajame akte, kuris turėjo būti vienas iš įtikinamiausių ir apskritai puikiausių, kokius kada nors yra girdėjusi teismų salį. Kita diena pirmadienį turėjo įvykti pirmas sesijos posėdis. Vilforas matė, kaip aušo rūškanas ir kraupus rytas, kaip nuo melsvos šviesos užvilgo popieryje raudonų rašalų prirašytos eilutės. Valandėlę jis buvo užsnūdęs ir jo lempa baigė gesti. Vilforas pabudo nuo jaus traškėjimo ir pamatė, kad jo pirštai drėgni raudoni, tartum krauju ištepti. Jis atidarė langą. Ilgas oranžinis ruožas driekėsi tolumoje per dangų, tarsi kirsdamas pusiau lieknas tuopas juoduojančias horizonte. Virš apleisto daržo, anapus geležinių vartų ir kaštonų, kilo aukštyn vieversys, čiremdamas skambę rytmečio giesmę. Visus prieš aušrių oras padvilkė į Vilvorą ir prablaivė jo galvą. Teismo diena atėjo, sunkiai tarė jis, Žmogus, kuris laiko savo rankoje teisybės kardą, šiandien smoks juo visiems kaltiesiems. Jo žvilgsnis nukrypo į nuartyje langą, į tą langą, kur vakar buvo matęs senį. Jis buvo užleistas užuolaidą. Tačiau tėvo paveikslas taip ryškiai stovėjo jam prieš akis, kad jis kreipėsi į uždarytą langą lyg į atvirą, lyg matydamas, kaip pro jį žvelgia rūstų senis. Taip, sušnipždėjo Vilforas, taip būk ramus. Nuleidęs galvą, jis keletą kartų perėjo per kabinetą, paskui nenusirengęs išsitiesi ant kanapus, nepamiegauti, bet truputį pailsinti nuovargių ir nemigus iškamuotus sustingusius sanarius. Po truputį namai ėmė busti. Iš savo kabineto Vilforas girdėjo vieną po kito įprastus garsus bilojančius apie prasidėjusią dieną, durų trinksėjimą, kambarinę šaukiančius ponios de Vilfor skambutį, pirmusius Eduarų krykštavimus – Vaikas atsikėlė džiugus ir linksmas, kaip paprastai keliamasi tokiame amžiuje. Vilforas irgi paskambino. Naujasis liokajus įėjo ir atnešė laikraščius. Kartu su laikraščiais atnešė puoduką šokolado. Kas čia, paklausė Vilforas, šokoladas? Aš neprašiau, kas manimi pasirūpino. Pone de Vilfor, Ji sakė, kad jums reikia pasistiprinti, nes šiandien nagrinėjama žmogžudžio Benedeto byla ir jums teks daug kalbėti ir tarnas pastatė paauksuotą puoduką ant stalelio šalia kanapos, apkrautų, kaip ir kiti stalai kabinete, įvairiais popieriais. Paskui jis išėjo. Vilforas valandėlę niūriai žiūrėjo į puoduką, paskui staiga nervingai paėmė jį ir vienu mauku viską išgėrė.